quiero pararte a hacer el amor con ella. No quiero parar, no voy a parar, no puedo parar, no. Baby, tú lo tienes socao, socao, socao. La carne me tiene secado, secao, secao. Baby, tú lo tienes socao, socao, socao. Baby, me tienes pensando en todas las veces que te toca. No sé si fue tic tic taca que vuelvo pa' acá. Tal vez el culote o ese pum pum fatal. Después de un blon, cualquier cosa pasa. Pasa delante de mi casa, es tu casa. Yo te toco toda, te sobo esa masa. Te pongo caliente como te en la taza. tengo el control como cartel en gasa. Culo me hace volar así como la Tú tienes socao, socao, socao. La carne me tiene secao. pensando en todas las veces que te toca. Y yo sé que cuando caiga la noche tú vas a llamarme, Y yo te lo voy a coger. La gente no sabe nada, nada, na, yo tampoco le diré que estoy aquí con usted, que ya yo la probé. Ese pussy sabe bien. Baby, tú lo tienes socado pero mojadita como el mapo. Digo que me quiero ir, pero no me escapo. Vuelvo siempre a círculo vicioso, lo tuyo es delicioso. Tú existiendo suena envidioso, porque yo te estoy partiendo, te lo estoy metiendo. Él tiene hambre y yo te comiendo. Yeah, perdió su tienda, ahora yo te atiendo. Puro fuck te vendo, te apago y te aprendo. Yeah. No quiero parar de hacer el amor con ella. No quiero parar, no voy a parar, no puedo parar. No, baby, tú lo tienes socao, socao, socao. La carne me tiene secao, secao, secao. Baby, tú lo tienes socao, socao, socao. Baby, me tienes pensando en todas las veces que te toca. <laughs> Ya tú sabes cómo este KK. Dímelo, Rola, Dos Records. Dímelo, Mo.